вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці кажуць каб засцерагчыся ад паўтарэння бяды трэба ведаць яе прычыну але у тым і праблема што прычыны мы як правіла не знаходзім а найвялікшай бядой мінулага стагоддзя прынята лічыць нямецкі фашызм калі адна з найбольш развітых і культурных нацыяў свету ператварылася раптам у бесчалавечны механізм Чаму так здарылася адназначнага адказу няма і таму пытанне паўтараецца зноў сёлета яно зноў прагучала з вуснаў генеральнага сакратара аан на кофі Анана у часе адмысловай сесіі гэтай арганізацыі прысвечанай 60-тым угодкам вызвалення асвенціму. Ізноў па сутнасці засталося без адказу. Як такое зло магло здарыцца ў высокакультурнай і развітай краіне, размешчанай у самым сэрцы Еўропы, чыя мастакі і філёзафы далі так шмат свету пытаўся кофі Анан і далей казаў пра перадумовы ў зусім агульных словах цытую. Дзеля перамогі зла патрэбна ўсяго толькі бяздзеянне добрых людзей. З гэтым, натуральна, не паспрачаешся, асабліва калі мець на ўвазе, што дабро, як правіла, рукатворнае. Яго трэба рабіць, каб яно было. А зло найчасцей апаноўвае чалавека і свет само, як стыхія, якой заўсёды на карысць ваша бяздзейнасць. Але гэта ўсё паўтаруся занадта агульныя словы, каб мы маглі зразумець, што адбылося і засцерагчыся ад паўтарэння. Заўважыў, што гаворка не пра вайну. Войны вядуць кіраўнікі і арміі гаворка пра паводзіны цэлага народу, які даў свету класычную літаратуру, музыку і філасофію, а таксама фабрыкі смерці, масавае вынішчэнне мірных людзей з асаблівым нават не цынізмам, а медычным і статыстычным разлікам. калісьці яшчэ ў 1983 годзе я задаў гэтае пытанне Васілю быкаву робячы гутарку з ім для часопіса полымя з чаго пачынаецца фашызм быкаў адказаў так цытую уся справа ў тым што фашызм пачынаецца з адной вельмі старой як свет посылкі мы не такія як іншыя мы лепшыя разумнейшыя вышэйшыя і таму мы павінны мы маем права на канец цытаты. Інакш кажучы быкаў думаў пра грэх гардыні. Але штосьці павінна было заразіць гэтай гардыняй цэлую нацыю, далёка не самых цёмных у гэтым свеце людзей. Праз некалькі гадоў мне давялося ўжо для нашай нівы рабіць гутарку са знаным польскім інтэлектуалам зімавітам федэцкім, юнацтва, якога прайшло пад нямецкай акупацыяй у Беларусі. Адказ федэцкага на тое самае пытанне быў зусім іншы, хутчэй сацыяльны. Фашызм, казаў ён, пачынаецца з чвэрць інтэлігенцыі з недавучаных вясковых настаўнікаў. Гэта значыць глеба фашызму не да адукаванасць, не да выхаванасць, не да аформленасць асобы як адзінкі нармальнага грамадства. Чалавек быццам крыху дзікаваты ў тым свеце, у якім жыве, а гэта спрыяльны стан для выхаду на вонкі самых цёмных поклічаў ягонага арганізму. Пазней даводзілася бачыць мноства версіяў нямецкай метамарфозы. Прычым з кожным годам працэс пошуку адказу не спыняецца, а наадварот робіцца больш глыбокім і аб'ектыўным. Прынамсі такое ўражанне пакідаюць версіі, якія прагучаць у нашай сённяшняй перадачы. Радыёвабода, вострая брама чаму высокакультурная і развітая нямецкая нацыя ператварылася для ўсяго свету ў галоўную бяду два стагоддзя. адмыслова для сённяшняй перадачы зміцер бартусік адправіўся да філёзафа і музыколяга якія не першы год разважаюць над праблемай чаму нашчадкі выдатных нямецкіх мысляроў і кампазітараў ператварыліся ў нацыстаў людабойцаў у калі бачу ў дакументальных тэлефільмах як чыстенькія мілыя кранальныя нямецкія дзядулі ветэраны другой сусветнай распавядаюць пра цяжкія баі под сталінградам і москвой мяне не пакідае ўражанне што гэтыя сівенькія спадары толькі акторы ніяк не ўдзельнікі тых падзеяў настолькі вялікая розніца паміж іхнымі зморшчынкамі і кадрамі ваеннай кінахронікі з горамі абгарэлых трупаў Тым больш складана звязаць гэтыя трупы з абагульненым вобразам нямецкай культуры з імёнамі Бетховена і Гёте. Нямецкая культура тут ні пры чым. Гэта ўсё зрабілі праклятыя фашысты, Гітлер, Гебельс ды іншыя людажэры. Але што ж тады атрымліваецца, што культура гэта нішто, музыка, літаратура і філасофія толькі для баўлення вольнага часу і яна зусім не засцерагае ад жадання заліць крывёю ўвесь свет. Філёзаф Валентин Акудович над гэтым пытаннем разважае даўно. Над гэтай праблемай пачалі задумацца задоўга да нюрбюрскага працэса, а ўжо ў 30 гады. коли национал-социализм пришел до влади и почався гвалт над габраями, Європа здриганулася і тоді вже почало формулюватися питання, как одна из самых культурных наций, нація великих поэтов, философов, мастаков. Великая культура, одним словом, может робити такое. И уже тоді висвітлося до хутко, что никто не может знайти отказ. Бетховен, Йота, Шиллер, Кант, Гегель, ну, мора, мора, мора, усы это ведает. Мы самые передовые в свете университеты, самую адукованную интеллигенцию и так далее и тому подобное, и вот такое робится. Ситуация не переменилась и сегодня. Человечество, дискутуя над этой проблемой, больше за полста года. давайте паглядзім з розных ракурсаў на гэтую праблему. Германія была не першай вялікай культурнай нацыі, якая распачала вялікую вайну. Згадаем наполеонскую Францыю і Наполеону. Французы заваявалі і перайначылі ўсю Еўропу і не толькі Еўропу. Але ж ніхто ніколі французаў не абвінавачваў у большай жорсткасці, чым яе ёсць на любой вайне. Значыць, можа быць, вялікая нацыя І з гэтага зусім не паўстае, што вялікая нацыя можа быць звыш жорсткай. Свой час, калі я спрабаваў тады яшчэ за саветамі прааналізаваць гэты феномен, я згадаў казкі братоў Грым. У дзяцінстве якія гэта былі страшныя казкі. Але яны былі такія вабныя, што іх баяўся і чытаў потым уже професійна я зразумеў што тыя казкі братогрым былі адаптаваны ну прыукрашаны хаоснікі аўтэнтычны нямецкі фальклор гэта ну, просто жах это больш страшна чым асвенцам И я тогда подумал, что это жесткость немцев, Максима у их у генах, по коте фольклора, это молодость нации, значит, вина такой не и была, не за все проявлялась. Правда, а потом <laughs> я заметил, что аутентичный фольклор у каждой нации досы страшный. Тады э, я пачаў разважаць далей і параўнаў першую сусветную вайну і другую. Першая сусветная вайна, якую таксама распачалі немцы, якія таксама вывалі з усю Еўропай. Пры ўсім пры тым не пазначана вот гэтай жорсткасці. Гэта была звычайная вайна, да сусветная, да імперыялістычная. Да немцы былі і ў нас. я сам не саводкай і там было. Но нічым немцаў у той вайне не вырознівалісяся. Значыць, штосьці з нацыі здарылася ў гэтым прамежку паміж 18 і 33 годам. І што тады такое здарылася, што у другой сусветнай вайне, якой немцы распачалі, яны былі уже зусім іншымі. І вот тут я кажу традыцыйна рытуальную фразу. У мяне адказа няма. У мяне ёсць адно з меркаванняў, якое не прэтэндуе на паўнат адказ. Рэч у тым, што вынікі першай сусветнай вайны калі немцы прайгралі адвярнуліся вельмі жорсткім да іх прысудам можа залішне жорсткім я не кажу пра вялізныя кантрыбуцыі але былі адабраны тэрыторыі і нацыя была прыніжана тым што ёй шмат цяго не дазволі дужежа ну, бронілі там войскамі і гэтак далей і гэтак далей і вот гэтая вялікая траўма ўсёй нацыі хутчэй і адбілася на тым што потым выявілася каб яе пераадолець трэба было адпомсціць сваю сім сторыцай яны пайшлі на гэтую вялікую вайну каб зноў стаць вялікай нацыі але вот э, гэтым шляхам якія цудоўныя ў баварцаў застольныя песні. Прычым тут асвенцым і хатынь скажаце вы. А вось музыколях кірыла насаяў дапускае, што сувязь ёсць. Але ж пачалася новая сітуацыя у сярэдзіне 19 стагоддзя хопіць на марфею рэдыку давай нам трыстана ізольду. То ж сам адбылося па ўсіх культурах. Сметана ў чэхаў, шапэну палякаў, вэрдзію італьянцаў, А у Німеччині народилася, не просто народилася, вона неяк так грымнула, так званый лібертайфель. Калі мужики збіраліся ў кабаках і пад піва спявалі застольныя песні. Мне на это немцы, таму што яны са сваім менталітэтам дасканалай нацыі. Яны это ўсё узялі да хрыстаматыйнага матэрыялу. Толькі немцы маглі давесці любую ідэю да пэўнага ўзроўня. І кампазітары такія добрыя, як Шуберт, Шуман самі пісалі. У Шуберта вся хара творчасць, усе мужчынскія горы якія вялі сваю менавіта гэтых застольных песень і цяпер мы бачым шмат нямецкіх хароб усю германії існуе якім звыш за 100 гадоў другого боку я наўрадці думаю что такая з'ява як нацызм з'явілася бы в гамбургу ці напрыклад у кёнигсбург Таму што такія все штукі заўсёды з'яўляюцца на тэрыторыі паўднёвых чамусь заўсёды пачынае бурліць пудзе і традыцыя менавіта гэтых піўнушках это з'ява вельмі даўняя для немцаў калі мужикі збіраліся вырашалі праблемы падчас застолю чамусьці яна не з'явілася зноў такі ніжняй саксоніі ці кенігсбургу яны вельмі розныя зусім іншыя немцы Аднойчы я вырашыў пачытаць чатырохгадовай пляменніцы казачку на ноч. Узяў з паліцы зборнік братоў Грым, разгарнуў першую казку і літаральна праз абзац скончыў сваё чытанне. Жыў на ўзлесе глухога бору бедны дрэвасек са сваёю жонкаю і дваімі дзецьмі. Хлопчыка называлі генензель, а дзяўчынку грэтэль. Жыў дрэвасек надгаладзь. Але наступіла аднойчы на той зямлі такая дарагоўля, што не было за што яму купіць нават хлеба замарыць чарвячка. І вось пад вечар, лежачы на пасцелі, пачаў ён думаць, і ўсё адольвалі яго розныя думкі і клопаты. Паўздыхаў ён і кажа жонцы: « Што ж цяпер будзе з намі? Як нам пракарміць няшчасных дзяцей, нам і самім няма чаго есці. А ведаеш што, адказала жонка. Давай раненька, як толькі пачне днець, завядём дзяцей у лес, у самы глухі гушчар. Запалім ім вогнішча. Дадзім кожнаму палусці хлеба, а самі пойдзем на работу і пакінем іх адных. Дарогі дадому яны не знойдуць, вось мы ад іх і пазбавімся. Канец цытаты. нямецкі фальклор як адну з крыніц той вайны распавядае валентин акудович оказывается сама по сабе вялікая культура не абараняе ад того што можа рабіць нацыі кожны канкрэтны чалавек Дарэчы усе э, дыктатары і самым крывавы ці вершы пісалі ці музыку ці штосьці ісе былі дастаткова культурнымі людзьмі які-небудзь неадукаваны варвар то яшчэ такой бы беды не нарабіў культуры больш агрэсіўныя чым самі э, народы расійская культура знішчыла больш культур чым расійская войска знішчыла войскаў іншых народаў міф пра тое што культура гэта адназначна цалкам на станоўчая з'ява прыдумалі романтычныя старэючыя цётачкі калісьці і ўсім гэта вельмі спадабалася культура у сваім кантэксце вельмі жорсткай але культура у дадатак яшчэ не абараняюць жорсткасці не того хто з'яўляецца яе носьбітам ні того супраць каго носьбіт скіраваны радыёвабода вострая брама чаму высокакультурная і развітая нямецкая нацыя ператварылася для ўсяго свету ў галоўную бяду два стагоддзя. Паводле пашыранага ва ўсім свеце ўяўлення культура ледзьве не тоесная гуманізму. Пры гэтым такія характарыстыкі, як талент ад д'ябла, ці ленінская знакамітая нялюдская музыка пра апасіянату Бетховена успрымаюцца як прыватнасці. Дзіва, што самое пытанне пра нямецкую метамарфозу застаецца для нас рытарычным. Адказ можа папросту не прабіцца праз нашыя стэеатыпы. Але ставячы гэтае пытанне зноў і зноў, мы зноў падкрэсліваем тое, што ніяк не можам уцяміць, як такая культурная нацыя магла ператварыцца ў малох. Можа быць, яны таму і сталі бесчалавечнымі нацыстамі, бо былі найбольш культурнымі, развітымі і выхаванымі. Ніхто не стане спрачацца, што немцы першая нацыя, якая прыходзіць на памяць, калі мы гаворым пра схільнасць да парадку і пра законапаслушэнства. Такімі яе зрабілі стагоддзяў партыя працы, прыродны розум і рацыянальнае мысленне. У двадцатым стагоддзі яны ператварыліся ў найбольш самаарганізаваную супольнасць у Еўропе ці нават у свеце. І аказалася, што абсалютызацыя парадку і законапаслушэнства, як і ўсякая падобная абсалютызацыя, дае ўрэшце адваротны вынік. Дастаткова толькі на такую глебу кінуць зерне дзяржаўныя ідэалогіі. пасля ўвядзення ў беларусі дзяржаўнай ідэалогіі мы з вами на працягу некалькіх перадач спрабавалі зразумець што ж гэта такое і таксама не знаходзілі адказу мы пыталіся ў экспертаў у вулічных мінакоў нарэшце шукалі паралеляў у іншых краінах свету у тым ліку і ў сённяшняй нямметчыне але паўсюль сустракалі такую з'яву як дзяржаўная палітыка у галіне культуры ці адукацыі выхавання маладога пакалення аховы здароўя эканомікі і гэтак далей дзяржаўныя ідэалогіі у такім крышталізаваным выглядзе як наступальнай задачы ніўводнай развітай краіне цяперашняга свету няма гэта відавочна штука архаічная паралелі якой знаходзяцца ў гісторыі а не ў сучаснасці альбо ў тых сучасных краінах якія жывуць архаічнымі рэаліямі як куба або паўночная карэя Аднак што ж гэта такое дзяржаўная ідэалогія і чым яна адрозніваецца ад дзяржаўнай палітыкі На маю думку якраз у гэтым адрозненні і хаваецца адказ на пытанне як развітая нацыя магла ператварыцца ў армію дзетазабойцаў Дзяржаўная ідэалогія ў адрозненне ад дзяржаўнай палітыкі прэтэндуе на ўсеахопнае татальнае валоданне розумамі і душамі нацыі. У ідэалогіі ёсць ключавое слово ворог. Драматычная выснова з гэтых развагаў напрошваецца сама. Няма абсалютна ніякай розніцы ў тым, які змест вы ўкладаеце ў панятак дзяржаўнай ідэалогіі. Вось чаму мы так толкам і не зразумелі, што прапануе нам цяперашні прэзідэнт. Вы можаце ставіць перад нацыяй задачу забіць усіх цыганоў і габрэяў альбо збудаваць камунізм. Гэта нічога не значыць, бо сама прырода дзяржаўнай ідэалогіі, як з'явы, мае на мэце вызначэнне ворага і толькі. Інакш гэта не дзяржаўная ідэалогія, а штосьці іншае панятак ворага быццам развязвае кіраўнікам руки ён гіпнатызуе масы ён апраўдывае ўсё што мы робім насуперак заканадаўству і маралі ідэалогія вышэй за ўсё яна універсальны псіхатропік уздзеянне якога у гітлераўскай нямметчыне было пастаўленае на індустрыйны падмурак А гэта значыць што кожны кіраўнік які прагне ідэалагізацыі грамадства у усяго толькі недалужны плагіятар усімагутнага доктара Мэндэля, які яшчэ ў асвенцімскіх лабараторыях даказаў, што дзяржаўная ідэалогія ў абсалюце сваім гэта зусім не словы, а тое, каб вось гэтыя людзі, прыпадобненыя да авечак, елі траву і пры гэтым тут самае істотнае, пачуваліся шчаслівымі і ўдзячнымі свайму кіраўніку. Зразумела, вынік залежыць ад таго, на якую глебу абрынецца газавая атака дзяржаўнай ідэалогіі. Скажам, высокаарганізаваная і законапаслухмяная нямецкая нацыя, атрымаўшы такую вось ін'екцыю, дружна ўзялася вызваляць сабе жыццёвую прастору ад іншых народаў а нашмат менш арганізаваны менш аднародны і законапаслухмяны савецкі народ атрымаўшы сваю дозу таго самага універсальнага рэчыва раптам убачыў агромністую колькасць ворагаў у сабе самім бадай толькі сёння мы спакваля пачынаем разумець чым па сутнасці стаў разгром гітлераўскай нямметчыны і які галоўны вынік таго разгрому лёг адбіткам на ўсю пасляваенную гісторыю на Еўропы і свету. Галоўны вынік у тым, што з кансалідаванымі намаганнямі іншых народаў нямецкая нацыя была вызваленая ад уздзеяння дзяржаўнай ідэалогіі. Толькі пасля гэтага высокаразвіты і культурны народ павярнуў свой рэсурс на стваральную дзейнасць. Узровень жыцця і перадавыя пазіцыі сучаснай нямецчыны маглі б служыць паказальным прыкладам для тых кіраўнікоў, якія зноў пачынаюць гаворку пра дзяржаўную ідэалогію і паміж дабрабытам людзей і іх здольнасцю удзячна есці траву выбіраюць другое.